zilbetin azkenean arroberik ez da egingo. Bueno, hobe erranda, ez da egingo zilbetin, ez da alduide mendia eh, konserba gune osoan, ez da arrobirik egingo. Hau erratzen dut, ze zonalde babestu horretan, etzen bakarrik zilbetiko arrobia proiektatu azegona, baizik eta aurrez berriko herrian, eh, mendia hondin, hor ere bai, bazegoen proiektu bat, aurrera da, Tremite administratibo guztiak gaintzina eramaten zituena, eta orain Madrilgo epaitegi gorenak emandako sententziaren ondorioz, proiektu hori ere bai bertan bera geratuko da, eta mota berekoa da. Argumentuak berdinak dira kasu batean eta bestean. Guk eh, koordinakunde bezala, arazo hau eh, dena den bueno, bukatuta ematen dugu.